Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Ասկերանի շրջանի Այգեստանի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Վլադիմիր Վերդյանը։ Վերջին զանգի հողանջները Ասկերանի շրջանի Այգեստանի միջնակարգ դպրոցի 28 շրջանավարտի մեծ կյանքի նոր ափեր կտանի։ Ինչպիսին կլինի կյանքի ուղին այդ պատանիների ու պարմանուհիների համար։ Դպրոցական տարիները որքանով են նրանց նախապատրաստել, որպեսզի կարողանան ճիշտ քայլել կյանքի խճճված շամփաններում։ Դպրոցի տնօրեն Վլադիմիր Վերդյանը պատմում է շրջանավարտների ապագա ծրագրերի, ավարտական քննությունների, կրթօջախի 1 տարվա կատարած աշխատանքների, գյուղի հիմնահարցերի մասին մասին։ Շուկով նշեցինք վերջի զանգը մեր շրջանավարտներին, բարի երթ մաղթեցինք դեպի մեծ կյանք շքեղ փարահեղ մի վերջին զանգով 9-րդ դասարանցիները 24 հոգի էին, ճիշտ 12-րդ դասարանցիները քիչ էին, 4 հոգի։ Բայց ամեն ինչ տեղը տեղին, գոհ են երեխաները, գոհ են ուսուցիչները եւ ծնողները, հյուրեր ունեցանք, շատ լավ։ Հիմա արդեն պատասխանում են քննությունների եւ այսօր ենք դնում հիմքը, որ սեպտեմբերի 1-ին շատ լավ նախապատրաստված նոր ուսումնական սկսենք։ Չնայած դեռ նոր ենք ուսումնական տարին, մտածում ենք նաեւ նոր ուսումնականի լավ սկիզբի մասին, քանի որ լավ սկիզբը հաղթանակի կեսն է։ Քանի հոգի ճանապարհեցիք, ինչպիսի սերունդ է ձեզ, եթե այսպես ասած փորձառու մանկավարժի, փորձառի տնորենի աչքերով եք նայում, պատրաստ են արդյոք մեծ կյանքին։ Այո, մեր երեխաները պատրաստ են։ Մաղթանք եմ տվել։ Կայծակների հետ բախվել ամպերում։ Նրանք կարող են այեքակներ շփրտել երկինքներ եւ վար բերել երկնքների ցարեքակներ։ Կյանքին պատրաստ են գիտելիքներ ունեն։ 9-րդ դասարանից հետո մեր երեխաները քաղաքից մոտիկ են ավագ դպրոցներ են գնում, ուսումնարաններ են գնում, իրենց ուսումը շարունակում են բժշկական ուսումնարան, ռազմական ուսումնարան։ Այս տարի էլ օրինակ 9-րդ դասարանի 24 աշակերտից երկուսը գնալու են ռազմական ուսումնարան, երկուսը գնալու են ավագ դպրոց։ 4 հոգի գնալու են բժշկական արհեստագործական դեր եթե լրիվ ստույգ չասեմ կան այդպիսի աշակերտներ եւ մնացածները շարունակելու են մեր դպրոցում իսկ 12-րդ դասարանցիներից երկու հոգի միասնական քննության հայտ են ներկայացնել նրանք միասնական քննությամբ արդեն հաջողել սովորողներ են մի հոգի փորձում է հերակա ուսմամբ շուշվա տեխնոլոգիական համալսարանը ընդունվել ագրոբաժինը 4-ներ գրեթե մտադիր են ստանալ բարձրագույն ուսումնական կրթություն։ Պարոն Վիրդյան, ինչպիսի ուսումնական տարի էր։ Տարին ված չէր։ Ճիշտ է, խնդիրներ միշտ եղել են ու կային։ Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադային հանրապետական փուլին մասնակից կար Լիլիա Սարուխանյանը մասնակցել է Երևանի համահայկական ասմունքի մրցույթին եւ վերադարձել գոհասանագրով ռազմահայնասերական մրցություններին լավ արդյունքներ են ցուցաբերել։ Մեր տղաներից մեկը 11-րդ դասարանի աշակերտ Մարատ Բարսեղյանը համաշխարհային MMA-ը կոչում, այս այսինքն խառը ամենամարտի համաշխարհային մրցույթում Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավը քաղաքում գրավել է մրցանակային տեղ։ Ու ստացել արծաթե մեդալ վերադարձել մեծ շուկով դիմավորել ենք նրան, որովհետև իհարկե խրախուսելի էր։ Մեր հերթին մենք փառահեղ ընդունելություն է կազմակերպել մեր վարչակազմի ղեկավարը եւ դրամական պարգև է տվել եւ բարոյական խրախուսանք մի քանի ձևով շատ բարձր է գնահատել վարչակազմի ղեկավարը այդ երեխային այդպիսի արդյունքի համար շատ բարձր գնահատական է տվել եւ նրան նյութական ու բարոյական խրախուսանքի ազգ։ Իսկ ինչու՞վ է պայմանավորված, որ սպորտը այսպիսի բարձր դիրքերի վրա է։ Մեր քաղաքական իրավիճակն է, թե Ճիշտն ասած, լավ սպորտային դահլիճ ունենք մեր դպրոցում։ Դպրոցն էլ տիպային դպրոց է, Ուսումնական պարապմունքները անցնում են կաբինետային համակարգով, ունենք արդյունքներ, լավ ուսուցիչներ, լավ կոլեկտիվ, արդեն փորձառուները շատ են։ 90-ականներին երբ ես տոնոյեն եմ դարձել, երիտասարդ կոլեկտիվ էր։ Հիմա արդեն 18 տարի անցել է, հաջել է կոլեկտիվը։ Բոլոր ուսուցիչների մանկավարժական վարպետությունը բարձրացել է պահանջնել այդպես էլ եղել, նպատակ ենք դրել ու աշճանաբար տարեց տարի, կաթիլ առ կաթիլ ավելացրել ենք ուսուցիչների եւ անկավարժական վարպետությունը եւ առհասարակ մեր պահանջները երեխաների նկատմամբ որքան էլ դժվարություններ կան, խնդիրներ կան, միևնույն է, բայց ձգտում են։ Ինչպես է ապրում մտավորականը։ Մեծ խնդիրներ հաղթահարելով որովհետև իրոք խնդիրներ ունի մտավորականը։ Պայմանները գերազանցին չէ, բայց չենք բողոքում։ Ու եթե դժվարություններ լինում են, հաղթահարում ենք այդ դժվարությունները։ Ապրում ենք մեր խաչը տանելով։ Կխնդրեմ մի քանի խոսքել ընդհանուր գյուղի մասին։ Արցախի ջղատեսիլ վայրում գտնող ջերեցիկ գյուղը պայմանները շատ լավ են։ Գետ ունենք, այգիներ ունենք, պայմանները շատ լավ են։ Մարդիկ աշխատասեր են, հոգսեր կան, առանց հոգսերի գյուղ չկա։ Ջուրը կա, մնում է ճիշտ բաշխում ջրի։ Այս սա է խնդիր։ Ինիկատի ունեք բուժիչ ջուրը։ Չէ, մենակ բուժիչ ջուրը չէ։ Բուժիչ ջուրը դե օգտվում են համաջողացիները, ոչ միայն համաջողացիները, հյուրերը, տարբեր տեղերից Արցախի բնակիչները գալիս օգտվում են, բայց բյուղին մատակարարվող ջուրը այնտեղ բաշխման համակարգը որ կարգավորվի, գյուղը կունենա շրջոյա ջուր, եւ ռոկման ջուր, եւ խմելու ջուր, այս պայմանները լավ։ Հասորեն ջրի հարցը դեռ։ Մենակ հա, դեռ լայությամբ լուծված չէ։ Այս հարցը որ կարգավորվի, ավելի լավ կապրի գյուղը։ Մարդիկ հող ունեն, աշխատանք ունեն։ Այսինքն կան այնպիսի մտավորականներ, որ նաեւ մեծ չափերով զբաղվում են հողագործությամբ, գյուղատնտեսությամբ։ Ճիշտ ասած, մեծ չափերով չէ, բայց օրինակ տնամերձերում հա աշխատում են տնամերձը օգտագործում գործում են հնարավորությունը փոքր հնարավորությունները ոչ մեծ չափերով մենք չունենք այսպես հողագործ բիզնեսմեն մտավորականներ պարզապես իրենց տանամերձերով եղած այն սեփականաշնորհված հողը համեստ օգտագործելով Պարոն Վերջան ինձ հայտնի է որ դուք ունեք արտերկրներում ապրող այնպիսի հայրենակիցներ որ միշտ էլ ձեզ հետ են ձեր հոգսերի ձեր ուրախությունների հետ արդյոք բարեգործական այդ ծրագրերը շարունակվում են այգեստանում Իրոք որ հիմնականում նրանց միջոցներով ենք որ մենք են։ Դպրոցում օրինակ ունենք համակարգչային կաբինետ, սա Արմեն Նասիբյանի նվիրատվությունն է մեր դպրոցին։ Այս տարի էլ նորոգվել են։ Օրինակ առաջ որ Պենզիում երկու համակարգիչներն են նվիրել, հոյակապ կաբինետ է ստեղծել։ Այս ուսումնական տարում արդեն նոր համակարգիչները փոխեց, որովհետև հնանում են։ Մենակ Արմեն Նասիբյանը չէ։ Օրինակ Վիտալի Սարգսյանը մեր միկրոֆոնային մի լավ համակարգ նվիրեց մեր դպրոցին։ Նույնը տարիներ ի վեր Սամվել Հակոբյանը միշտ էր աջակցել է մեզ։ Գյորգի Այժմ է աջակցում։ Երբ կարիքը լինում է ինքը միշտ էլ մեր թեփթիկունքն է։ Մեր հիմնական հովանավորը դպրոցի։ Այն տարիներին, որ դպրոցը հնարավոր չէ ռմբակոծված էր, ինքն է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի կարողանանք պարապմունքներ շարունակել 90-ական թվականներ։ Հիմա էլ այդպես երկար տարիներ ինքը աջակցել է մեզ։ Հիմա նույն ձևով Գյորգի Օհանյանը մանկապարտեզին եւ դպրոցին ինչ պետք է լինում մի փոքր խնդրում եք չի ընդիմանում անմիջապես կատարում եւ քանի առաջին դասարանցի կունենաք անցյալ տարի 29-ն էր մեծ թիվը սա լավ թիվ է այս տարի 16-ն է ինչու անցյալ տարի կապված էր մեծ հարսանի հետ Լեոն Արցախյան մեծ հարսանիքի հա, սերունդները։ հա? Այո, այդ հիմնականում դա նպաստեց, որ ունեցան 29 հոկանոց առաջի դասարան։ Իսկ այս տարի 16 է, ուրիշ դպրոցների համար լավ թիվ է, բայց մեզ համար ոչ հա։ այնքան։ Իսկ ընդհանուր քանի բնակիչ ունեք։ Կարծեմ 1250-ի սահմաններում է։ Պարոն Վերդյան, քաղաքի մոտ լինելը օգնում թե խանգարում է ձեզ։ Եվ օգնում է եւ խանգարում։ Իհարկե իր դրական եւ բացական կողմերն ունի։ Խանգարում են անով, որ մեր 9-րդ դասարան ավարտող լավ աշակերտները գնում են ավակ դպրոցներ, ընտրությունը մեծ է, քաղաքից մոտիկ է, քաղաքից այստեղ 7 րոպեում են հասնում գյուղ կամ գյուղից քաղաք, մեր գյուղացին, մեր ծնողը շուկայի հետ կապված է քաղաքի մի քիչ այսպես նյութական հնարավորությունները մեծ են մեր ծնողների համար։ Դա ազդում է իհարկե։ Եվ ձեր մաղթանքները շրջանավարտներին։ Իմ մաղթանքները, որպեսզի նրանք կյանքում գտնեն իրենց տեղը, արժանի տեղը, հասուն, պիտանի մարդ դառնան, աշխատանքով հասկացող ազգոկոտ գործնեության զբաղվող մարդիկ դառնան, որպեսզի կարողանան ամուր պահել մեր Արցախ աշխարհը, որպեսզի հայկական հոտից չկտրվեն, չհեռանան, ընդհակառակը ովքեր շեղվել են, տուն բերեն, տուն բերեն, դարձի բերեն եւ նորից նրանք էլ միանան հայկական հոտին, հզորացնեն մեր Արցախ աշխարհը